Lukas hoofdstuk 16 Jezus het vir sy disciples ook gesê, Een rijk man het de bestuurder in diens gehad, en die is bij hom aangekla omdat hij zijn geld verkoos het. Hy ontbied om toe en sê vir hom, Wat is dit wat ik van jou hoor? Geef verslag van jou bestuur van zaken, want jij kan niet langer bestuurder wees nie. Die bestuurder denkt toe bij homself, Wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurderskap van my af weg. Vir hande arbeid sien ek nie kans nie en om te bedel skaam ek my. Maar wag. Nou weet ek wat ek sal doen sodat daar mense sal wees wat my in hulle huise sal ontvang as ek uit die bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een en vra vir die eerste. Hoeveel skuld jy my werkgewer? Hy antwoord: 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom: Vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een: En jy? Hoeveel skuld jy? Hy antwoord: 100 sak koring. En hy sê vir hom: Vat jou skuldbewys, en skryf 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wien die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wien die kleinste dinge oneerlik is, is ook in groot dinge oneerlik. As jy dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie,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 Hy sê toe vir hulle: "Julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen. Maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God." Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig en elkeen probeer so hard as hy kan om daarin te kom. Dog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval. Elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander een trou, pleeg egbreuk. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arme man met die naam Lazarus, wat by die deur van die rykman gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die rykman se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die rykman het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom en hy roep: Vader Abraham, ontferm jou oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy nie die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê: My kind, onthou dat jy in jou lewe tyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie. En die wat daar is, ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê: Hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter: Nee, Vader Abraham, Maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie. Al sou iemand uit die dood opstaan,